hadis od hadisa Umdetul Ahkama u kome stoji Anaišeta radijallahu anha kalet كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فتشهد معه نساء من المؤمنات متلثيات بمروطهن ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس ودائشة رضي الله تعالى عنها سترسي ذاك أزرع Klanjao bi poslanik sallallahu alaihi wasallame sabah namaz. Sa njim bi klanjale i žene mu'minke umotane u svoje murupe. Potom bi se vraćale svojim kućama, a niko ih ne bi poznavao od dame. El murup u arapskom jeziku je odjeća od bune. Klanjao bi poslanik sallallahu alejhi ve selleme sabah namaz. Ovo nam ukazuje na šta? Na da se taj čin ponavljao da je to poslanik sallallahu alejhi ve sellem činio kontinuirano. Ha, klanjao je. Znači, dešavalo se tako poslaniku sallallahu alejhi ve selleme nije jedanput, nego je to znači bila njegova praksa. Od običaja poslanika sallallahu alejhi ve selleme je bio da u ovo vrijeme klanja sabah namaz. U vrijeme znači kad još ima tame. Ne bi sačkao znači da se rasvane potpuno, Neko bi klanjao znači za vrijeme kada ima tame, znači nakon nastupa, jasnog nastupa zore, počeo bi sa klanjanjem sabaha i bilo bi još tame. Jedan put je samo poslanik sallallahu alejhi ve selleme klanjao sabah namaz kad se rasvanuo. Samo jedan put, kako je došlo u hadisu kod Ebu Davuda, od Ebu Mes'uda, Al-Ansarija, kaže, klanjao je poslanik sallallahu alejhi ve selleme jedan put sabah, dok je još bila tama. Potom je klanjao drugi put, kada se je dobro rasvanulo. Potom je poslanica osam je klanjao do kraja svoga života, dok je bila tama i nije se više vraćao onome drugom postupku. To jeste da klanja kada se rasvane. Tako je došlo u hadisu koga vjerodostavim smatra Hakim i Zehebi, kaže šeheh Albani da je ovaj hadis dobar. Pa nam je ovaj hadis napravio znači jasnu granicu kako je poslanik sallallahu alejhi ve selleme klanjao sabah namazi u koje vrijeme? Oni nastupa zore do zuska sunca, to namaz. Jeste. Ali nam ovo pojašnjava nam hadis kada je poslanik sallallahu alejhi ve selleme klanjao sabah namaz, znači u koje vrijeme? Nisa u arapskom znači šta? Žene. To je, znači poznata sura En-Nisa i vidim da ste tu mašala ovaj svi jako aktivno da poznajete te riječi. Sura, jedna u Kur'anu, i vjerojatno zbog nje znate tu riječ, ja ne sumnjam nimalo. Da zbog, znači sure, budući da je često učite, znate tu riječ. En nisa znači žene. Ali ta riječ u arapskom nema jednine. Nema jednine. Kad hoš kazati jedninu, onda se kaže imra etun. Imra. A množina je nisa. I u Kur'anu, uopće u arapskom jeziku ima dosta takvih primjera znači riječ koja je samo vezana za množinu. Riječi minel mu'minat, nisa un minel mu'minat, žene od vjernika, zbog čega je ovo spomenula Ajša, žene od vjernika? Pa jasno je ko dolazi u džamiju. Zašto je spomenula? Zar ovo nije dodatak u hadisu koji nije morao, nije bio nužan. Možda reći nisa on ili mu'minat, to samo rekla vjernice, ide dalje, što je morala reći žena od vjernika? Kažu komentatori da je spomenuto ovdje el mu'minat da bi izdvojila jedne od dvije stvari. Ili da bi izdvojila monafike, one licemjerke, žene, ili nevjernice. Koje je preče od ovo dvoje da se uzme? Licemjerke. Zato što kafir kako ne dolaze u džamiju, nego dolaze lice licemjerke dolaze kao i licemjeri dolaze u džamiju. Pa da bi se izdvojilo, znači da nije poznate su znači žene vjernice koje dokazale svoj iman i, i nema sumnje da nisu od, od, od skupine munafika koje su dolazile, znači klanjala sa poslanikom sallallahu alejhi ve sabah namaz. Mutalaffiat, mutalaffiat koje su bile umotane. To se kaže u arapskom Reltifa je kada omota žena tijelo svoje i glavu a da glavu mota, e onda biva šta? Mutelefijat. Tako se onda bio i one, jel mutelefijat. El Gales, što je spomenuto u hadisu, Salli bil Gales, klanjao je, dok je tame bilo, to je ono vrijeme u stvari pred samo a, raspitanje. Zora je nastupila, ali ima znači raspitanje, da se ovaj razbije ona noćna tama, to je vrijeme koje je ciljano hadisom. Znači, nakon nastupa zore, dok još uvijek ima tame, tada je poslanik sa osanem, znači, počinjao sa namazom. A imate u arapskom i el gabeš, el gabeš, to je isto taj, taj prelazni neki period samo sa početka dana. Kada pada šta? Akšan, kada pada noć, zove se el gabeš, je sumrak, a ovo je znači u pred, pred ono rasvitanje ne mislim pred nastup zore jer zora je već nastupila pred rasvitanje to se zove El Gales kaže imame Daudi u Hadisu je došla la ja'rifu hunne ili ma ja'rifu hunne ahadun min El Gales ne poznaje ih niko kaže došlo je ovdje u Hadisu ne poznaje niko to i ne može i razlikovati niko jesu li muškarci ili žene vidi da se nešto kreće ali ne znaju šta ko su i šta su. Drugi kažu, ne poznaje ih niko po likovima njihovim od noćne tame. Znači uvijek je takva tama da ih niko ne može šta poznati po likovima njihovim kad hodaju. Iako je, imam neovi odbio ovo tumačenje, kaže žene, čije su glave umotane, ne mogu se poznati po danu. A kako će se poznati? Po noći. Kaže imam El Bađi, ovaj nam hadis ukazuje, da su žene u to vrijeme imale otkrivena lica. Ne može ih niko poznati od čega. Nije rekao od, od nikaba, nego od dame noći. Može li se ovako hadis razumjeti? Može. Kako neće moći? Može se hadis svako razumjeti, znači da su žene bile otkriveni lica i da ih niko ne mogu poznati tame. No međutim, ispravno je da ga ne treba tako razumijevati. Prvo, je li ovo moglo biti prije spuštanja objave o hijabu? Jeste. Hidžab je, shodno razilaženju u Leme, objavljen između četvrte i sedme hiđarske godine. Shodno razilaženju. Moglo je biti prije čega? Prije naredbe o hijabu, kada bismo kazali ili da je obavezno. Ili da kažemo da su žene hodale otkriveni lica, zašto? Zato što su bile ubijeđene da ih niko ne može poznati šta? Od dame. Kada bi žena išla ovaj putem ili hodala preko livada po noći, nema nikoga i ti siguran da nema nikoga, može žena tu otkriti lice? Može slobodno. Može slobodno otkriti lice. Kad bi skila i maramu, a ubijeđena da nema nikoga, ne bila griješna. Jer je cilj da je niko ne vidi, zbog toga je stavila šta? Hijab i zbog čega drugoga. Tako da znači ovdje ako su skinule žene, ako su, kada pa bi razumjeli da su otkrile lica, to ne bi nikako značilo da je propis bio otkrivanja lica. Ne bi samo do žene otkrile lica zato što su bile ubijeđene da ih niko ne može vidjeti od tame. I zato što svi ljudi bili u džamiji i ostajali drugi u džamiji, a žene su izlazile prije ljudi i bile su ubijeđene znači da nema nikoga. I to su ljudi poznali, škarci su poznavali, tako su postupali. Jer u vrijeme poslanika sa osreme, zabranjeno je bilo ženama da dižu u glave sa sežde prije muškaraca. Kako došlo od isma. Allahov poslanik sa osreme zabranio da žene dižu u glave koje su planjali za muškaraca prije muškaraca. Jer ako digne glavu, ljudi su bili u odjećama, može se otkriti nešto stidnog mjesta, pa da padne, znači oko tamo gdje je zabranjeno da pogleda. Pa je zbog toga zabranjeno da dižu svoje glave prije toga. A isto tako je muškarcima, poslanik sam rekao, sačekajte u džami dok žene ne iziđu. Dok žene ne iziđu. Pa znači da se izbjegne to. Tako da su bile ashabi te ubjeđene da su ashabi panjali u džami, da su ostali. I da nakon nema nikoga kada su otkrili lica noće, ne smeta znači da otkriju svoje lice. Neki učenjaci ovim hadisom dokazuju da je ženi dozvoljeno klanjati da pokrije usta i nos. Došlo u hadisu šta? Zabrana, tako? Da čovjek klanja da pokrije usta i nos. Ne može čovjek klanjati, a da, na primjer, šalom omota preko usta. Mora skinuti šal, mora to biti slobodno. No, međutim, kažu ovdje, pogledajte u ome hadisu, da su ashabike imale šta? Umotane glave. I prema tome imala su, a ne, nelogično je, ne može nikako motati glavu, da ne mota, znači preko usta i nosa. I tako su obavljali namaz. No, međutim, Odgovaraju drugi učenjaci izme ostalo šafijski pravnici pa kažu to nije argument jer se u hadisu ne spominje da su imale umotane umotane znači ili prekrivena usta i nos za vrijeme čega? Namaz, to se ne spominje. To je ičtihad. Možda jeste, možda nije, to mi ne znamo. Tako da ne može ovaj hadis biti argument već se spominje da su kada bi polazile na namaz da bi bila takve. A ne spominje se znači za vrijeme samog namaza. U hadisu je dokaz imamu Maliku i Šafiji i Ahmedu i većini islamskih učenjaka na račun Ebu Hanife da je vrijeme sabah namaza bolje kada je tama. Bolje kada je tama. Znači dok je još uvijek tama prije što se rasvane. Naročito ako taj sabah namaz poprati duže učenje dok se ne rasvane. Ebu Hanife, rahimehullahu ta'ala, Koristi hadis poslanika sallallahu alaihi wasallam za koga imam tirmizi kaže da je vjerodostojni šejh Albani kome se kaže esfiru bil fajr fe innehu a'zamu lil ajr Klanjajte sabah namaz kada se potpuno raspane tada je veća nagrada tada je veća nagrada no međutim islam slučenjaci tumače ovaj hadis pa kažu to se odnosi kada ne možeš ocijeniti kada je pravi nastup kada je nastup zore kako treba pa onda odgodi znači dok ne budeš ubijeđen da se da je nastupila zora. Odgodi od tog vremena. To je jedno tumačenje. Drugo tumačenje je da se to odnosi na noć u kojoj mjesec, koji mjesec pun obasjava zemlju, pa se ne može razlikovati između čega? Između zore i noći. Jer mjesec ostaje, znači sija i ti misliš da je u stvari počelo i da se rasvanjiva, a nije. To je svjetlost mjeseca. Pa kažu, u tome slučaju odgodite dok ne budete uvjeri da se rasvanulo, znači da nema nimalo šubhe i sumnje u rasvanjivanju. Kaže se ovdje, a gamuli leđu, veća je nagrada, misli se od većih nagrada je da se tako postupi. Jeli? Kaže imam el Bejheqi u svome dijelu el Hilafijat, to je jedno veliko dijelo štampano danas u pet tomova sa tahvikom doktora Akila, a bit će štampano ako Bog da u 12 tomova tri su već izišla od, sa, še, sa tahrikom šeha Šura. Veliko dijelo. Nikada nije napisano dijelo El Hilafijat, to su razilaženje među lemom, nikada nije napisano dijelo kao što ga je pisao Imam El Bejhaki. Imam El Bejhaki je braćo veliki imam ovoga umeta. Kaže se da je svaki sledbenik imama određenog mezheba dužnik njemu. Ha. Muhammed je dužnik kome? Ebu Hanifi. Ebu Jusuf je dužnik kome? Ebu Hanifi. Zufar je dužni kome? Ebu Hanife. Zufar, Muhammed i Ebu Jus. To su tri najpoznatije učenika i mama Ebu Hanife. Zufar. I često se spominje, kažu Ebu, Muhammed, kažu Ebu Jusuf i Muhammed tako, a Zufar kaže drugačije. Rebija, mu, Muzani, Šafi. I tako redajte ovaj učenjake, svako od njih odgovara šta? I dužnik je svojim mamom Mezeba. Kažu, osim imama Bejeka. Jedino imam El Bejheqi, šafija je njemu dužnik. Kažu, kako šafija je njemu dužnik? Zato, braćo, što je stao kao beden čvrsti da brani šafijski mezeb i sve što je došlo u šafijskom mezeb došao sa lancima prenosilaca i spojio i govorio o lancima prenosilaca u njihovim mahama, mahanama i dolazio sa potporama, hadisima što nije uradio ni jedan drugi sledbenik svoga imama imam El bihri veliki imam ovoga umeta rahimahullahu ta'ala i precizan što se tiče hadijske nauke i skriveni mahana hadisa, da je sadare kutnijem sa Ibnu Ređepom, znači u samom vrhu te hadijske elite. Spomnio u svome dobro hilafijat, pa kaže da ovaj hadis daiv, da je slab. I isto je kazao imam Ibn Lappar, kažu da je hadis daiv, da nije vjerodostojen, pa se znači kazali suprotno ono što rekao imam Tirmizi ili šejh Albani. Tako da ovdje svakako se mora znači u obzir da postoji razilaženje oko vjerostojnosti hadisa. A hadis da je poslanik sa osam klanjao za vrijeme još uvijek tame, bileži ko? Buharija i? I muslim, to je hadis koji smo pročitali, to je, u, tome, u tome hadisu govorimo. A sve hadise o kojima govorimo ovdje, onda to hatjamu bileži ili Buharija i muslim, Buharija i muslim bileže ili jedan od njih dvojice bar. Ali uglavnom i bileže Buharija i muslim. Pa imamo hadis koji se može tumačiti na različite načine, i oko čije autentičnosti postoji razilaženje među islamskim učenjacima, imamo hadis koji je sahih u kome nema razilaženja. Kaže Imam al-Khattabi, postoji mogućnost da su ashabi klanjali kada su čuli za hadis o klanjanju sabah namaza za vrijeme tame još, kažu možda su klanjali sabah požurili, pa klanjali ga tako da ga klanjaju prije prave zore. I znamo da u imamo pravu i lažu zoru, ili tako? Prava se zora razlikuje od lažne. Kada se na horizontu pojavi poprečno, ili ovako, kada se pojavi svjetlo kao stub, stub svjetla, snop svjetla, jedan pada sa nebesa prema zemlji. On se može primijetiti, nije tako jedno, jednostavno za primijetiti, ali se može primijetiti. Kaže u obliku vučije grepa, tako kažu papihi. To je lažna zora. To svjetlo padne nekih 20 minuta i nestane. I opet nastane tama. Opet nekih 15 minuta je tama, nema ništa. I tek onda dolazi zora prava koja se pojavi u obliku svjetla koje ide poprečno, vodoravno, i koje obasjava brda. I pogledate, pogledate ovako u brdo, vidite da su sva brda ovako obasjana s te strane. S te strane gledi sunce i ne obasjava jedan dio, poput vučije pa da pada taj snop svjetlosti, nego je znači obasjan cijeli horizont s te strane. E, to je nastup prave zore. Pa su možda žurili radi nagrade, žurili da kranje ome vremenu, pa je rečeno odgodite dok ne nastupi ili dok se ne rastane. Dok se ne rastane, znači je bolje je klanjati u vremenu kad se rastane, nego da se klanja prije namaskog vremena, jer je zabranjeno da se obavi namaz prije namaskog vremena. Pa međutim, neka ulema kaže, ovdje postavlja jedno pitanje, pa kažu, dobro, ako vi to tako tumačite, Allahov poslanik sa osam kaže u prethodno spomenutom Matisu, koga sam spomenuo, klanjajte kada se rastane potpuno, to je, u tome je veća nagrada. Vi sad tumačite da su ashabi možda klanjali prije nastupa čega? Prave zore. A iz ovoga ovdje je veća nagrada, zaključujemo da imamo, ima šta? Nagrada. Se razumijeli? Hajmo još jedan put. Nema U hadisu je došlo, klanjajte kada se dobro raspane, tu je veća nagrada. A mi kažemo da su ashabi klanjali, postoji mogućnost da su klanjali, znači sabah namaz, prije nastupa prave zore. A iz ovoga hadisa tu je veća nagrada, zaključujemo da i prije zore ima šta nekakva? Nagrada, samo da je ovdje veća. Kažu, kako možete to govoriti? Hoće da time ima svoje mjesto pobiju šta? Ovo, ovo tumačenje hadisa. I to je razmišljanje i stav, jeli? A ne ti slučenjaka. I pogledajte logike jake, braće. Jaka logika. No međutim, može se odgovoriti na tu logiku drugom postavkom, a to je da su ljudi nagrađeni po njihovim nijetima. Čovjek kada bi klanjao i ne zna da je stupio sabah, ima nagradu namaza nije znao za sabarsko vrijeme, klanjao i nije mu se nakon toga pojasno da, da, da, da je klanjao prije vremena pa da ponovi u vremenu, ima nagrad za svoj namaz. Ima, oni su danas su i on je nagrađen po svome nije tu. A ko ima veću nagradu? Onaj koji je klanjao u pravom vremenu ili ovaj koji je klanjao u prvom vremenu nije znao? Prvo vremenu koji nije znao, da nije poslanik sam rekao kada sudi jedan hakim, pa pogodi ima koliko nagrada? Dvije. Dvije. Koja je ovdje pogodio? Onaj koji je klanjao u U pravo vrijeme. A kad pogreši ima koliko nagrada? Jednu. Je li ovaj ovdje pogodio ili pogriješio? Drugi. Pogriješio, klanio je mimo vremena. Pa je veća nagrada da se klanja kada? U, u pravom vremenu od prije namaskog vremena da čovjek ne zna. I na takav način šta možemo uskladiti? Znači, možemo uskladiti a, ovu prividnu oprečnost koja se nazire iz ova dva hadisa. Sve se razumijem. Došlo u jednom hadisu da je poslanik sa osam klanjao prije vremena. Kaže, klanjao je sabah prije vremena. I to je bilo na muzdelifi. Kaže, klanjao je prije vremena. Misli se prije, možda uobičajnog vremena, iako je došlo u hadisima da je pojedin da se klanja sabah i da se čeka, znači dok se dobro ne rastane, dovi se. Međutim, u nama kaže, to je poslanik sa osam malo pomjerio namaz naprijed, da ljudi mogu šta? Dobiti da mogu iskoristiti vrijeme za dovu, da se pripreme za obrede i tako dalje, što ne znači nikako da je klanjao prije vremena, da je klanjao prije pravog sabahskog, znači vremena. Jer nije poslanik sa ozem klanjao nikada prije nastupa, prije nastupa, znači zore. Već je klanjao kada nastupi zora za vrijeme tame kako je došlo u prethodnom hadisu. Imam Tahavi, rahimehullahu ta'ala, jedan veliki učenjak kog me seba, Hanetisku. Imam Tahavija je imam ovoga umeta. No međutim, on je vraćao prije hanefijskog mezeba bio šta? Šafija. Bio šafijskog mezeba pa promijenio. Pa ovim hanefijski učenjaci a, bo, bockaju šafijske. Kažu, imam Tahavija, da imam umeta je bio šafija i kada je sve sabroj, kada je vidio i oduzeo, vidio je da je hanefijski mezeb bolji ili da je sa jačim argumentima i tako dalje. U svakom slučaju, imam Tahavija, kaže za ove hadise, ima jedno možda malo čudno mišljenje. Kaže da su hadi, da je ovaj hadis koji govori o namazu, sabah namazu, nakon što se dobro raspane, dokinuo hadis o klanjanju sabah namaza za vrijeme tame. Razumijete? On kaže da ovaj hadis u kome se spominje sabah namaz nakon dobrog rastanuća, da je dokinuo ovaj hadis o kome govorimo, hadis No, međutim, ovo mišljenje nikako ne može biti ispravno, ne može biti jako, jer Ajša kaže Kjane Rasulullah i sallam sallam, znači činio je to kontinuirano i to mu je bila stalna praksa, a navili smo hadis kod Ebu Davuda da je kvaljao samo jedan put šta? Sabah namaz kada se dobro rastanula. I hadis ima dobar lanac, preoslat kao kažu, kao kaže Šeha Albanija, drugi su go cijelom vjerodostojnim, hakim i zehebi, drugi kao što su spomenuli. Što znači da sa dvije strane imamo argumente da ne može nikako ovaj hadis dokinuti. Ne može. I hadis kog čije, čije postoji spor među lemom da dokine hadis poslanika sa osanem i stalnu praksu. Ajša kaže tako je činio Allahov poslanik, a hadis se Davuda to svakako, to svakako potvrđuje. Kaže Imam al-Begavi u svome dijelu šerhu sunne. Kog je mezeva bio Imam al-Begavi? Bio je šafija bio je šafijskog mezeba. I najveći muhadisi ovoga umeta su iz šafijskog mezeba. Šafijski mezeb je poznat po muhadisima. On je, ima svoje djelo šerhu sunne koje je štampan u 16 tomova, on je umro 516. hiđarske godine. I on je iz poznije one generacije učenjaka koji su prenosili nešto sa lancima prenosilaca. Došla je, kaže u hadisu Muaza ibn Džebela, da je rekao, poslao me je poslanik sa u Jemen i rekao mi, o Muaze, kada budeš klanjao narodu sabah po zimi ili u zimi, klanjaj, klanjaj prije rasvanuća, dok je tama, i uči malo duže, ali nemoj toliko da dosadiš ljudima. A kada je ljeto, klanjaj ljudima kada se dobro rasvane. Jer je noć, zimi, duga, pa ima vremena za spavanje, a ljeti kratka, pa malo produži ljudima, znači ljeti da spavaju, a zimi klanjaj ranije. Pa bi na ovaj način spojili šta? Spojili dva hadisa. Znači da se ljeti klanja kada? Malo kasnije, a zimi malo ranije. Pa bi na takav način imali i Malik, i Šafija, i Ahmed, a, znači ispravan pogled na, hadi, na hadis, a imao bi i imam Ebu Hanif. To bi bilo da je ovaj hadis vjerodostojan. Ovaj hadis je potpuno slab. Baif džidden. Baif džidden i ne može znači biti argument kao da ga nismo ni šta imali. Ali ga znamo, tako da ne možemo znači sa njim pomjeriti dva šta mišljenja. No međutim, Allahovom voljom, ma drugi hadis kojim se može uskladiti značenje ova dva hadisa. To je hadis koga bilježi imam Ahmed, koga šeha Albani kaže da je vjerodostojen, u kome stoji da je poslanik sa osanom je klanjao sabah namaz, počeo bi klanjati za vrijeme tame, i da bi oduljio učenje dok se ne rasvane. Pa bi sabah namaz bio i za vrijeme tame i za vrijeme rasvanuća. Počeo bi u dano i učio bi dugo tako da bi ga završio kada se rasvane. Pa je li odgodio sabah namaz do rasvanuća? Jesu, učenjem. Pa kažu, cilj ili namjera Allahovog poslanika, sallallahu alaihi wasallam, iz ovoga hadisa, odgodite sabah dok se dobro ne rasvane, misli se, odgodila dugim šta? Učenje. To je jedan od najjačih i najbolji način pomirivanja dva hadisa, ako bismo priznali vjerodostojnost hadisa Ebu Mesuda Ansarija, odgodite sabah namaz do potpunog prstanuća. U ovome hadisu je dokaz da žene mogu izlaziti u džamije, da klanjaju sabah i jaciju. Ali spomenuto jaciju u hadisu. Ali znači je veže, jedna te ista stvar veže jaciju i sabah, to je tama. Noćna znači, tama, pa ko dozvoli da izlazi da samo dozvoje, znači ne jaci, jeli, veže jedan te isti razlog izlaska. Ovo je sve, znači, pod uslovom da je žena sigurna od fitneta, da neće nikoga iskušati i da neće biti iskušana. Kažu neki učenjaci, između ostalih Kadija i ja, da ome hadisu dokaz da žene mogu izlaziti u džamije. I u tome ga sledo imam neuvi i drugi. I kaže, u njemu je dokaz da žene mogu prisutiti džematu, namazu džematu u džamijama. No međutim, može li ovaj hadis biti dokaz da žena može izlaziti u džamiju? Može li može? Može. Može i ne može. Može biti dokaz da može izlaziti kada? Na sabahu i na jacija. A može li biti dokaz da izlazi na podijen na kindi i na nakšom? Ne može, jer se razlikuje. Vamo je tama, a vamo je dan. Pa je pri tami šta? Skrivenija. Tako da je spomenuto šta? Samo namaz jeli, koji se klanja dok je još uvijek tama. No međutim imamo druge hadise koji ukazuju, kao hadisi Bromara, kad zatraže žene od vas, da izlaze u džami, nemojte im braniti. To je općenito. Znači da bilo koji namaz žena zatraži, ako nema fitneta, može izaći u džamiju, to je dosvrljeno. No međutim, neka ulema mrzi da žene koje su mlade, da izlaze u džamije. Jer izlazak mlade žene na ulicu neće donijeti nikakvog hajra. Neka ulema uslovljava šartove da žena iziđe napolje. Kada hoće da iziđe napolje, kažu, mora imati šartove, mora ispuniti šartove. Prvo, da je taj izlazak neophodan ili potreban, da ne kažemo da je to nužda. Znači, ima potrebu za izlazkom. Drugo, da se mora obući šarijatski, po propisu. Treće, da ne smije se sa nje osjetiti miris. Ne smije se osjetiti miris nikakav sa njene odjeće, I često griješe ovdje muškarci, namiriše se, odjeću svu, namaže sa mirisom i onda ga žena uzme ispod ruke. I onaj miris sa njegove odjeće pređe na nju. I kad se odvoje, onda sa nje se osti miris. To je zabranjeno. To je zabranjeno. Da izlazi, kaže neka ulema, ujutro rano ili predveće. Kada pada tama, kada su ljudi u kućama, kad ulaze, kad završavaju s poslema, nekada ima puno ljudi i pocisti ga za šeću, nego znači da izlazi u vremenu kada nema puno ljudi ako može u tome obaviti ono što želi obaviti. I kada hoda, da hoda sa jednom, sa jednim od dva kraja puta. Ne da hoda posred puta, kao da je oslobodila grad. Nego hoda i desnom i lijevom stranom pored. A nikako posred puta. Zato što je poslanik s.a.v. rekao u hadisu koga je bileži Ibn Hibban, lej se nisai osapu pariq nema žena pravo da hoda posred puta. Kaže šeha Albani da je ovaj hadis vjerodostaje. Nema žena pravo i ne pripada joj sredina puta. Idi jednom ili drugom stranom, tamo gdje imaju klasični putevi naši, a ako se radi o putima gdje auta prolaze, onda idi živa bila u zgradu negdje gdje znači hodaš, tako da nisi ovaj izložena pogledima, tako je skrivenije za tebe. I ne smije, kaže još neka ulema, udarati sa cipelama da privlači poglede ljudi i da zdekeće nešto nakita i slično tome. To su znači uslovi pod kojima žena treba izlaziti iz kuće, a najbolje je u njenoj kući. Izlazak žene u džamiju je dozvoljeno, međutim, kaže recimo Ibn Muletkin za svoje vrijeme, kaže, no međutim, treba danas zabraniti ženama da izlaze u džamiju. U njihovo vrijeme, braće, kada je islam će bilo u odnosu na nas i na naše stanje, kaže, treba ženama da nas zabraniti izlazak. Ne to, Aisha radi Allahu ta'ala anha, kaže, da vidi Allahu poslanik, šta su žene Ensarike uradile nakon njega, zabranio bi mi izlazak u džamije. No pa što su to žene Ensarike uradile? Najbolja generacija žena koja kročila po zemaljskoj kugli, kaže, zabranio mi Aisha radi Allahu ta'ala anha. Najveći fakih žena u ome umetu što ima i neće se do sudnjeg dana pojaviti kao ona, da je učena kaže, zabranio bi izlazak. Kaže Ibn Mulepkin, u našem vremenu nikako. Pa šta, šta mi onda da kažemo za naše vrijeme i za stanje u kome se nalazimo? No, međutim, ostaje da je ženama dozvoljeno da izlaze u džamije, zato što je poslanik sa osvrame rekao, kada žene zatraže izlazak, nemojte im braniti. Ali ostaje onaj drugi dio koga mnoge zaboravljaju, a to je, a njihove kuće su im bolje. A njihove kuće su im bolje. Kaže, Ibn Mulepkin treba izabraniti izlazak, osim ako žena radi, mora izlaziti, znači nema izbora. Ili ako je učena pa ide poučavati nekoga, učiteljica u školi, tako dalje, da nam ne bi ovaj žensku djecu poučavali učitelji, mora biti žena da ih poučava i sl. o tome, onda može izići. Došla u Sahihu ibn Hibbana u predaji koja ima vjerodostajan lanac prenosilaca, da je poslanik s.a.v. rekao al mrtu aura, žena je avret. Žena je sva avret, to jeste žena je sva stidna, I žena se treba sva pokriti, jer je stidno ono što se treba pokriti. El mar'atu aure, žena je avret. Kada iziđe, ovlada njome šeitan. I pogledajte na kraju šta kaže poslanik, sada na kraju ovoga hadisa. Poslušajte, možda ga niste prije čuli. A najbliže, kada žena, ili najbliža žena biva svome gospodaru, kada se nalazi u svojoj kući. Najbliža biva svome gospodaru, kada je smještena u utrobi svoje kuće. Znači, kad nije dostupna i izložena ljudskim pogledima. Tada je najbliža svome gospodaru, kako kaže poslanik, sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. No, međutim, neka niko ne zaključi iz ovoga da je ženi zabranjeno da izidje iz kuće. Ne. Kada ima potrebu, može izaći. Kaže, imam El Bađi, Kadija, poznati učenjak Malikijskog mezheba, u ome hadisu je dokaz da žene izlaze iz džamije prije muškaraca. Prije muškaraca, dok je još uvijek tama, jer dok vidiš li muškarci, dok su se izredali, se obuju i tako dalje, već se šta, više rasvanulo, pa bi žene zakasnao u tome slučaju. Pa kaže, žene izlaze prije muškarata iz džamije, i ovo je lijepo zaključivanje iz hadisa. I ako imamo drugi hadisa koji jasnije ukazuju na ovo, i kaže da odlaze, pazite ovo, da odlaze kućama i da znači pripremaju domove za povratak muškaraca sa namaza. Jer čovjek se vraća sa namaza, doruča kahva, da ljudi idu da rade jeli, ovaj, svoje one dnevne poslove, pa se vraćaju kući, djeca i tako dalje, već šta ima, pa izlazi znači iz džamije prije muškarca. U ome hadisu isto dokaz da je ženi bolje da boravi u svojoj kući nego da izlazi i da ne izlazi iskuće osim ako to iziskuje šerijatska korist. I dok završi posao koga ima da se vrati opet u svoju kuću. To je najbolje. I u njemu je dokaz i u hadisu je spomenut El Fejr, to je sabah namaz i sabah namaz ima i druga imena koja ćemo vam spomenuti kada budemo govorili o četvrtom hadisu, a ovo je drugi hadis u ome pogledu, pa ćemo spomenuti neka druga a, e, a, e, imena sabah namaza, znači koja se koriste u šerijatu. Ovo je bilo ukratko o hadisu Ajše radijallahu ta'la anha, koji je, iako kratak po svojom sadržaju, u istinu velik po svojim porukama i o propisima koji se vežu za njega kada bi detaljno pričali, moglo bi se dugo pričati, no međutim, ove kratke naznake, ili ovim kratkim naznakama mislim da smo objedinili ili obuhvatili a, osnove a, propisa koje bi čovjek trebao znati kad se rade ovom hadisu. الله تعالى عالم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا Studio Kesar pripremio za vas širok izbor audio i video izdanja islamskog sadržaja. Potrebne informacije možete dobiti na kontakt adresi kellergasse 12 4020 Linz, Austrija ili na web portalu www.kerser-linz.com Allah Ta'ala